بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Draga braćo, cijenine sestre, dragi vjernici i vjernice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo govoriti o petom temelju islamskog vjerovanja, o vjerovanju u budući svijet. Naime, pod vjerovanjem u budući svijet mislimo na čvrsto vjerovanje u sve ono o čemu nas je obavijestio Allah Đelešanuhu u svojoj knjizi ili poslanik sallallahu alaihi ve selleme u vjerodostojnim hadisima, a što će se desiti nakon naše smrti, počevši od kaburskog ispita, uživanja i patnje u kaburu, zatim proživljenja, sakupljanja svih ljudi na jedno mjesto radi obračuna, vaganja dijela i čitanje onoga što je zapisano o njima zatim sami obračun, vrelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sirat čuprija preko džehennema koji će preći svi, zatim šefaat za uzimanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme za ostale ljude, zatim džennet i sve što je u njemu pripremljeno vjernicima, džehennem i što je u njemu pripremljeno za nevjernike i sve što se spominje od detalja po tim pitanjima u ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime, braćo i sestre, interesantno je primijetiti da Kur'an i Kerim daje veoma veliku važnost ovom temelju imana. Naime, odmah nakon prvog temelja, vjerovanje u Allaha Đelešanuhu, po važnosti dolazi ovaj temelj imana, vjerovanje u budući svijet. Zato Kur'an i Kerim posebnu pažnju daje upravo ovom temelju imana i počesto ga poredi sa vjerovanjem u Allaha Đelešanuhu. Dakle, Allah Đelešanuhu veže vjeru u njega sa vjerom u budući svijet. Allah Đelešanuhu kaže وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Dobročinstvo je vjerovati u Allaha i budući svijet. U drugom ajetu stoji من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون A onaj koji bude vjerovao u Allaha Đelešanuhu i budući svijet i bude dobra djela činio, oni će biti nagrađeni kod gospodara svoga i oni neće tugovati niti će strahovati. Mnogo je ajeti kerima u kojima se spominje vjerovanje u Allaha Đelešanuhu, a odmah nakon toga vjerovanje u budući svijet. Isto tako dokaz važnosti ovog temelja imana jeste činjenica da Kur'an neobičajeno mnogo spominje upravo ovaj temelj imana na gotovo svakoj stranici Kur'ani Kerima. Zatim, sljedeća od činjenica koja ukazuju na posebnu važnost ovog temelja imana jeste i to da Allah Đelešanuhu u Kur'ani Kerimu budući svijet, ahiret, naziva sa mnogobrojnim imenima. Tako Allah Đelešanuhu naziva budući svijet, el-qiyamah, dakle, dan ustanka iz Kaburova, Esra'a, odlučujući momenat, Al-Ahira, drugi svijet, Jaumud Din, dan vjere, Jaumul Hisab, dan obračuna, Jaumul Feth, dan pobjede, normalno za mnoge će to biti pobjeda, Jaumul talaq, dan susreta, Jaumul Džem, dan sakupljanja, Jaumul Tagabun, dan u kome će drugi biti opet na gubitku, Jaumul Hulud, dan vječnosti, Jaumul Huruđ, dan izlaska, jeumul hasra, dan kajanja, jeumul tenad, dan dozivanja, pozivanja u pomoć, zatim el azife, strašni krik, zvuk, et tamme, strašan događaj, es saha, vol haqa, el gašije, el vaqia i tako dalje. Sve su to vidovi posebnog isticanja značaja ovog temelja imana u Kur'ani Kerimu. Normalno, ovako važno mjesto, ovaj temelj imana, ima iz sljedećih razloga. Prije svega zbog toga što je vjera u Allaha Đelešanhu nemoguća bez čvrstog ubjeđenja u preživljenje posle smrti. Dakle, svi propisi i sva koncepcija Islama ne bi imala smisla da nije ovog temelja imana. Zato ćete naći da je velika razlika između dva čovjeka u životu na ovome svijetu. Jednoga koji vjeruje u sve ovo o čemu govorimo, a pogotovo u budući svijet, vjeruje u postojanje dženneta i džehennema, u obračun pred Allahom Đelešanuhu, u nagradu i kaznu i drugog koji u to sve uopće ne vjeruje. Drugog koji ne smatra da će se posle ljudske smrti bilo šta dešavati, da ljudska dijela imaju bilo kakvu vrijednost posle njegove smrti i tako dalje. Zasigurno je da će ovaj drugi koji ne vjeruje u sve to provoditi svoj život na ovome svijetu onako kako mu diktiraju njegovi prohtjevi i njegove strasti. Ako više ništa posle ovoga života nema, onda je sva mudrost, sva svrha života na ovome svijetu udovoljiti svojim potrebama, svojim strastima, svojim željama, svojim emocijama i ustrajati na tom putu, jer što je tu je ovo života što je na ovome svijetu i više ništa nema. Normalno da će takva osoba u cilju postizanja svojih želja, odnosno udovoljavanja svojim strastima, biti na štetu društva u kome živi i da neće uvažavati pravila i ostalo kao što vidimo kod mnogog broja ljudi. Za razliku od drugog koji će sigurno u životu na ovome svijetu biti potpuno drugačiji, biti umjeren, dakle, gledat će da zadovolji Allahu Đelešanuhu kako bi stekao nagradu na onom svijetu, smatrajući da je ovaj svijet prolazan, da je užitak na njemu isto tako beznačajan u odnosu na užitak koji čeka tamo, koji će biti vječan i koji će biti daleko bolji i daleko efikasniji. Zato će paziti u svakom svom koraku da udovolji propisima Allaha Đelešanuhu i na takav način će biti koristan član zajednice u kojoj živi, jer je Allah Đelešanuhu propisao sve što koristi ljudima. Allah Đelešanuhu kaže وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Zaista će vaganje, mjerenje tog dana biti istinito, pravedno. Pa onaj čija dobra djela prevagnu, on će biti pobjednik, odnosno takvi će biti pobjednici. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون a oni čija dobra djela ne prevagnu, nego nažalost loša, oni će propasti na budućem svijetu i shvatiti da su sami sebe upropastili zbog toga što su bili nepravedni prema Allahovim Đelešanuhu znakovima. Allah Đelešanuhu na ovu razliku između dva koncepta života dvojice ljudi upućuje i u Kur'anu, Pa kaže, ra'aita alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Jesi ti video onoga koji nijeće vjeru? To je onaj koji odbija jetima i koji ne nastoji da pomogne slaba i siromaha. Dakle, Allah dželle u kur'an ukazuje na direktan utjecaj vjere, vjerovanja, imana, pogotovo budući svijet, na život čovjeka i njegovo ponašanje na ovom svijetu. Onaj koji vjeruje u Allaha Đelešanuhu zna da je dužan, da ga Allah duži, da pomogne siromaha, da nahrani gladna, pogotovo je tima, i on će to raditi i činiti. A ovaj drugi nema te svijesti i sasigurno neće imati osjećaja i u većini slučajeva će se ponašati ovako kako to Allah dželle šanuhu za njega u Kur'anu kaže. S druge strane, govoreći o imanu, mu'minu vjerniku, Allah Đelšanhu kaže innama ja'muru mesađid Allahi man amana billahi wal jevmi l'akhir wa aqama s-salata wa ate zakata wa lam jahša illa Allah fa asa ulaika in yakunu minal muhtadini Zaista Allahove kuće, džamije, grade oni koji vjeruju u Allaha i budući svijet i koji namaz obavljaju i zekat davaju i koji se nikog drugog osim Allaha ne boje. Pa vjerovatno će oni biti na pravom putu, odnosno Allah Đelešanuhu će takve uputiti i podržati na pravom putu. Uticaj, dakle, vjere u budući svijet na život čovjeka na ovom svijetu je jasan i vidan i taj moment, taj motiv, to saznanje, ta svijest o tome da ćemo polagati račun za svaki korak u svom životu na ovom svijetu jeste snaga, motivacija koja je nezamjenjiva. Dakle, ne možemo ništa drugo ostaviti na to mjesto, pa da ima isti efekat da čovjeka tjera da bude dobar, da ga spriječava u zlu i tako dalje. Allah Đelšanuhu kaže u drugom ajetu La teđidu qavmen ju'minuna billahi wal jevmil ahiri juadduna man hadda Allaha wa Rasula. Ti nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i budući svijet da mogu prijateljevati, da mogu voliti one koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku. To su dakle dva svijeta, različita svijeta i suprotna. Onaj koji iskreno vjeruje u Allaha Đalešanohu budući svijet ne može pokloniti svoju ljubav, svoju prisnu pažnju onome koji je otvoreni neprijatelj Allaha i njegovog poslanika. Sljedeći razlog važnosti i zastupljenosti ovog temelja imana u Kur'an i Kerimu više nego ostalih jeste vjerovatno i činjenica da su ljudi skloni zaboravu na smrt, na ahiret, na budući svijet. Živeći na ovom svijetu pod raznim obavezama, jel tako, pokušavajući da obezbjede sve što im je potrebno, ljudi se jednostavno uvedu u tu kolotečinu i svijest o budućem svijetu slabi i nestaje. Zato jeste Allah Đelešanuhu propisao namaz pet puta dnevno, da se stalno vraćamo toj svijesti, tom ubjeđenju, toj snazi, toj motivaciji koja će nas održati u hajru, u dobru i koja će od nas načiniti pozitivne članove društva u kojem živimo. Allah dželle šanehu kaže: "Ja i oni koji vjeruju, šta vam je kada vam se kaže: 'Unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard, araditum bil hayati ad-dunya min al fa ma mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil. O vjernici, šta je to s vama kada se pozovete da krenete u boj na Allahovom putu, vi to teško doživljavate ili sporo se odazivate. Zar ste zadovoljni sa ovo dunjaličkim prolaznim užicima u odnosu na ahiretski, jer zaista ovaj dunjalički život jeste samo prolazan i on je beznačajan u odnosu na ahiretska uživanja. Sljedeći od razloga velike važnosti ovog temelja imana i zastupljenosti u Kur'an Kerimu jeste i činjenica da mnogi ljudi ne vjeruju u budući svijet, odnosno da je mnogo ljudi koji lakše svojim razumom prihvataju ostale temelje imana, ali kada je u pitanju vjera u budući svijet, onda to nekako teže ide. Zato Allah Đelešanuhu na više mjesta u Kur'anu iznosi dokaze o budućem svijetu, o tome da će se desiti sve to o čemu se govori u Kur'an Kerimu, od dešavanja posle smrti čovjeka. Allah dželle Đelešanuhu kaže Allahu la ilaha illa huve la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fih. Allah, on je jedan, drugog boga osim njega nema. Zaista će vas on sakupiti na sudnjem danu u kog sumnje nema. Pogledajte kako kategorički potvrdne rečenice Allah dželle Đelešanuhu izriče po ovom pitanju. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر Već smo citirali dio ovog ajeta, nije dobročinstvo okretati vaša lica prema istoku ili zapadu, nego je dobročinstvo, dobro, vjerovati u Allaha Đelešanuhu i budući svijet. Mnogo je ajeta na ovu temu koji jednostavno otklanjaju svaku sumnju vjernika koji Kur'an čita, koji se druži sa Kur'anom u postojanje budućeg svijeta i sve te eventualne upite sumnje koje se nameću možda pojedinima čije iman slab ili koji nisu spoznali sve ove detalje, Allah Đelešanuhu u Kur'anu sa ovim ajetima odbija i demantuje. Allah Đelešanuhu kaže o onima koji negiraju i sumnjaju postojanje budućeg svijeta, Za amal alladhina kafaru an lan yub'athu Kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Oni koji ne vjeruju tvrde da neće biti proživljeni. Reci naprotiv, Tako mi gospodara moga, svi ćete vi biti proživljeni i obaviješteni o onome što ste činili, a to je u istinu za Allaha lahko. Ovdje je interesantno spomenuti da oni koji nijeću postojanje budućeg svijeta, zato ne mogu donijeti nikakav validan, valjan argument, jer je pitanje budućeg svijeta isključivo pitanje gajba, metafizike, nepoznatog, onog do čeg ljudski razum sam ne može doći, nego jednostavno pitanje objavi. I ako čovjek vjeruje u Allaha Đelešanuhu, automatski podrazumijeva se, dakle, da mora vjerovati u sve ono o čemu ga Allah Đelešanuhu sve mogući, sve znajući i sve mudri obavještava, a on nas obavještava o ovim velikim istinama budućeg svijeta. Dakle, nevjernici nemaju dokaza kojim bi demantovali tvrdnje vjernika o postojanju budućeg svijeta, nego iznose samo sumnje Najčešća od tih sumnji jeste, kako kaže Allah Đelešanuhu, da oni govore e idha mitna wa kunna turaba, zalike rađum ba'id. Zar nakon što umremo i postanemo prašina, zaista je to daleko, zaista je to nemoguće. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون Oni govore ne postoji ništa drugo osim života na ovome svijetu na kome mi živimo i umiremo i nas uništava samo vrijeme koje prolazi. Zaista oni o tome malo znaju i zaista samo svoje pretpostavke i sumnje iznose. Dalje kaže Allah Đelešanuhu وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِذَامًا رُفَاتًا أَإِنَّ لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً Oni govore, zar kada mi truhle kosti postanemo, zar ćemo ponovo biti proživljeni? kaže Allah Đelešanhu, reci ti njima, budite šta god hoćete, ne samo prah, budite kamenje, željezo, šta god hoćete. I znajte da će vas vratiti, odnosno proživjeti onaj koji vas je prvi put stvorio. Nakon takvog odgovora kaže Allah Đelešanhu, fesajun riduna i lejkaru usahom, oni će pogeti svoje glave pred tobom i upitati metahu, kad će se to desiti. Dakle, najveći argument, dokaz protiv onih koji iznose svoje sumnje u budući svijet jeste upravo ovo. Ako sumnjate da je nemoguće da se čovjek oživi, da bude oživljen posle njegove smrti, pa onda kako prihvatate činjenicu da ga je Allah Đelešanuhu stvorio iz ničega? Ako ga je Allah sve mogući stvorio iz ničega, a on je sve moguć, onda je sasvim normalno i logično, jeli po mu'minskoj logici, da će ga ponovo oživjeti i da je to lakše nego stvoriti iz ničega oni će tada pogjeti svoje glave, kako kaže Allah Đelešanu, ostati bez teksta, ali šeitan ne da mira, pa će onda kazati metahu. Kad će se on desiti? Kad će to već više biti da vidimo taj sudnji dan? Dakle, opet izlažući svoje sumnje, nevjerice u sve to što se tvrdi. Kaže Allah Đelešanu, kul asa an yakuna qariba reci, zaista je on blizu. Jevma yad'ukum fatastrđibuna bihamdihi to će biti na dan kada vas on pozove, pa ćete se vi njemu odazvati, وتظنون إن لبثتم إلا قليلا i misliti da niste proveli iz malo vremena od kako ste umrli. Normalno, to je poznato, je tako, da za čovjeka vrijeme teče dok je živ na ovome svijetu, kada umre za njega vrijeme prestaje teći, zato će kad na sudnjem danu, kada budu proživljeni ljudi, pomisliti, kao što kaže Allah Đelešanuhu i na drugim mjestima u Koranu, da su bili odsutni jeumen au ba'da jeum. jedan dan ili samo jedan dio dana, a prošle su možda stotine hiljada i milioni godina od kako su umrli, jer vrijeme za njih ne teče. Sljedeći od dokaza postojanja budućeg svijeta jeste i mudrost svevišnjeg Allaha Đelešanuhu u stvaranju svijeta. Naime, nelogično je neprihvatljivo za ljudski razum da je Allah Đelešanuhu stvorio sve ovo tako savršeno, tako komplikovano, cijeli kosmos, sva bića u njemu na čelu sa čovjekom kao najdobranim stvorenjem i da je sve to tek tako uzalud stvoreno. Allah Đelešanuhu kaže Efa hasibtum annama halaknakum abatha wa annakum ilajna la turđaun. Zar vi mislite da smo vas mi stvorili bez razloga, igrajući se, i da se nama nećete vratiti. A jahsabu insanu an yutraka suda, za čovjek misli da će biti prepušten sam sebi, prepušten slučaju? Naprotiv, sve to jeste dijelo mudrog svevišnjeg Allaha Đelešanuhu i ima svrhu iskušenja čovjeka na ovome svijetu i konačnog obračuna i nagrade ili kazne na budućem. Oni koji ne vjeruju u budući svijet jednostavno omalovažavaju čovjeka i vrijednost samog čovjeka kod njih opada, jer oni vjeruju da je čovjek stvoren tek tako, bez nekog cilja, bez nekog vidnog razloga i da je sve što trpi od nedaća, od problema, od raznih nezgoda, bolesti i tako dalje, sve zlo koje dolazi bez razloga i koje treba čovjek trpiti. I zato mnogi oduzimaju sebi život jer ne vide svrhu. Zašto da to sve trpi? Ili oni koji se odaju u žicima, koji se nađu u boljoj prilici ili tako, prekoračuju svaku mjeru i prave takve zločine i štetu sebi i drugima. Dakle, nevjerovanje u budući svijet neminovno dovodi do opadanja vrijednosti samog čovjeka i do njegovih stramputica i nedjela. Zatim, vjerovati da ne postoji budući svijet znači vjerovati da je svejedno, da li je čovjek dobar ili loš, završetak je isti, potpuno isti. Radio dobro ili zlo, bio pošten ili nepošten, radio onako kako odgovara društvu u kome živi ili radio protiv interesa tog društva na štetu njegovu, završetak je isti. Onda kakvog ima smisla biti dobar i trpjeti sve to i ulagati taj trud ako je rezultat isti sa onim koji to nije tako radio, koji jednostavno se prepustio svojim uživanjima. Dakle, čovjekova narav po svojoj prirodi je čovjek sklon, vjeruje u budući svijet i tak tim ciklusom se završava, dakle, ta koncepcija života, ne samo na ovom svijetu i na budućem, i uspostavlja konačna pravda i nagrađuje onaj koji radio dobro, a kažnjava onaj koji je zlo činio. Rekli smo da vjerovati u budući svijet znači vjerovati u sve ono što će se čovjeku desiti nakon njegove smrti. Sada ćemo nešto više kazati o detaljima vjerovanja u ovaj temelj imana. Prvo, vjerujemo u kabursko iskušenje. Naime, znamo da nas je poslanik sallallahu alaihi ve sellem obavijestio da će svaki čovjek nakon svoje smrti, nakon što se ukopa u kaburu, biti pitan od strane dvojice meleka o svome gospodaru, o svojoj vjeri i o poslaniku. I da će vjernici s lahkoćom odgovoriti da je to Allah, Islam i Muhammed sallallahu alaihi ve selleme, a da će nevjernici ostati bez teksta, zamucati i govoriti, ne znam, nešto sam govorio, čuo kako drugi govore i rade, pa sam ja tako radio. Interesantno je ovdje spomenuti da se u ovom hadisu upravo tako navodi. Da oni koji su zalutali, koji su griješnici bili, koji su nevjernici bili, upravo tako odgovoriti. A tako jeste stanje, dakle, mnogog broja ljudi u našem životu danas. Zašto se ponašaju ovako ili onako? Zašto ne klanjaju? Zašto? Eto zato što je tako stanje, takva sredina, tako drugi rade i tako dalje. Tako će i na sudnjem danu, odnosno u kaburu, odgovoriti i onda će ti isti meleki kažnjavati one koji ne odgovore a oni koji su odgovorili vjernici će već tada početi sa svojim užicima, sa uživanjima u kaburu.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 Mufesiri komentatori ovog kuranskog ajeta tumače, dakle kažu da se ovo učvršćenje Allaha Đelešanu, potpora vjerniku na budućem svijetu odnosi na njegov ispit u kaboru. Drugo što smo dužni vjerovati jeste kaburska patnja i kaburski užici. Allah Đelešanu na više mjesta govori o kaburskoj patnji. Naime, kada govori o faraonu i njegovom narodu, kaže فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Allah Đelešanu je sačuvao Musa a.s. loših namjera faraona i njegove svite i faraona je zatekla žestoka kazna, dakle kažnjene potopom, uništenim tako dalje. En naru yuraduna alejha gudum wa ashiya. Vatra koju se oni izlažu svako jutro i svaku veče. Wa yawma tuqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'adab. A kad nastupi sudnji dan, onda ćete uvesti faraona i njegove u još težu, još veću kaznu i patnju. Naime, iz ovih ajeta se jasno vidi da Allah Đelšanu govori o dvije patnje, o dvije vrste kazni. O prvoj kazni koja je odma stigla faraona i njegovu svitu kojoj se oni izlažu, vatra koju se oni izlažu svakoga jutra i svake večeri, to je ta kaburska patnja, a na sudnjem danu će biti izloženi još većoj, još žešćoj patnji i kazni. Mnogo je isto tako vjerodostojnih hadisa koji govore o tome kako onaj koji je bio vjernik već nakon ispita u kaburu počinje da uživa, da će mu se kabur otvoriti, proširiti, da će u njemu jednostavno biti zelenilo, ruže i tako dalje i da će na jedan način vidjeti te ljepote koje ga čekaju u džennetu i u tim ljepotama već uživati i iščekivati sa nestrpljenjem moment kada će konačno presuda biti i kada će ući u džennetske odaje. Za razliku od nevjernika koji će biti mučen, tučen, udaran, koji će biti izložen tim patnjama već nakon same smrti i u tom takvom stanju provesti sve do sudnjega dana i do konačnog ulaska u najtežu kaznu, a to je džehennem. Međutim, ako neko upita kakva je to patnja kaburska, kakva je to kazna, ako smo mi u situaciji da ukopamo čovjeka vjernika koji je bio hajrli, za kog to svi svjedoče, pored nevjernika, zločinca, ne znam, nija velikog griješnika i tako dalje, i ako ih nakon 10-20 godina otkopamo, naći ćemo da su njihova tijela potpuno ista. Dakle, u istom stanju, u istom statusu. Kako se onda može govoriti o tome da ovaj uživa, a da je ovaj kažnjen? Prije svega trebamo imati na umu da je ta kazna u Berzahu, dakle, berzahske naravi, koja je potpuno različita od eh, kazne na ovome svijetu ili kazne na budućem svijetu. Naime, to je povezano sa odnosom između duše i tijela. Mi svi znamo da je Allah Đelešanuhu naše duše stvorio prije tijela, još prilikom stvaranja Adem a.s. I da prvi kontakt između duše i našeg tijela jeste u majčinoj utrobi, prilikom udahnuća duše u zametak i to je ta prva veza, slabija veza između duše i tijela u kojoj se daje akcenat na dušu. Odnosno, to je ta slabija veza koja tek pomalo naznačava čovjeka kao čovjeka, i znamo koliko je zametak knježan i kako je Allah Đelšanu sačuvao u utrobi majke koja ga nosi i koliko treba truda i pažnje provesti da bi se on Hairli doveo na ovaj svijet. Druga faza i drugi vid odnosa između duše i tijela jeste na ovome svijetu. Kada se čovjek rađa i tada se daje akcenat na tijelo, a duša samo slijedi čovjeka, odnosno njegovo tijelo. Prema tome, dakle, čovjek trpi bol i ostalo i tako dalje, prije svega fizički na ovome svijetu, a duša je negdje sekundara, negdje unutra, koja toliko nije ispoljena. Za razliku od treće faze, a to je berzah, u kojem će ta veza između duše i tijela biti opet slabija i tanja, ali se u brzahu akcenat daje na dušu, a ne na tijelo. Tako da se propisi u brzahu odnose na dušu i da se ta kazna kaburska više odnosi na dušu nego na tijelo, iako ona obuhvata i tijelo i dušu, jer je Allah Đelešanuhu sve moguć i ne u stanju da tu bol prenese do svakog atoma eventualno bivšeg ljudskog tijela koji se raspada i koji na nekakav način se nalazi u drugim segmentima, dakle sastojcima i tako dalje. Dakle, u kaburu je akcenat na duši, a tijelo je samo sekundarnog karaktera. I konačna četvrta faza, zadnja, jeste nakon proživljenja, posle smrti, tada će biti taj spoj između duše i tijela upravo idealan. Tada će se izjednačiti, potpuno izjednačiti duša i tijelo. Dakle, bit će ravnopravni. I propisi, i kazne, i nagrade u žici će se odnositi podjednako na dušu i na tijelo i to će tek biti potpuni užitak. Odnosno, tada će čovjek doživjeti svoj vrhunac, tada će biti potpuni smoj između duše i tijela, između intelekta i fizičkih sposobnosti i tada će biti u stanju da daleko više i bolje uživa, ali isto tako da daleko više i jače osjeća bol i patnju i kaznu. I dakle, ti svi vidovi kontakta i veze između duše i tijela treba da budu na umu čovjeku kada govori i sluša ovim stvarima i da je u kaburskom životu, berzahskom životu, dakle, prednost data duši nad tijelom. I može se nama činiti da su oni u istom stanju, ali mi vjerujemo zaista je to tako, dakle oni mogu biti jedan do drugog u istom mezarju, dakle, ali su oni po svome statusu zaista daleko između njih razlika kao što je između nebesa i zemlje, a Allah Đelešanuhu je sve moguć i mi to jednostavno vjerujemo zato što je to opisano u jasnim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا Treći segment, dio vjerovanja u budući svijet jeste vjerovati u predznake sudnjega dana. Allah Đelešanuhu kaže Jes'eluneka anis sa'ati ajjana mursaha pitaju te o kijametskom danu, o smaku svijeta, ako mogu tako da kažem. Kul innema ilmuha inda rabbi. Kada će to biti? Kada će se desiti? Reci, znanje o tome posjeduje samo moj gospodar. La yuđelliha li vaktiha illa hu. Niko drugi osim njega ne zna kada će nastupiti sudnji dan. Thakulat ki se mavati vel ard. La te'tikum illa bagte. To će biti težak dan i za nebesa i za zemlju. I on će doći iznenada jes elunaka ka annaka hafiyun anha oni tebe pitaju kao da ti znaš nešto o tome qul inma ilmuha inda allah walakin akthar an-nas la ya'lamun reci zaista znanje o tome jeste kod Allaha ali većina svijeta ne zna mnogo je hadisa koji govore o prezacima sudnjega dana i islamska ulema dijeli predznake na male i velike napisano je na našem jeziku već nekoliko dijela na tu temu o malim i velikim predznacima sudnjega dana i treba ih svakako isčitavati i prepoznavati sve te preznake u našoj svakodnevnici, u našem životu na ovim prostorima. Prvi od preznaka sudnjega dana jeste i sama pojava poslanika, sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao, buistu ana was usa'atu kehatein. Ja sam poslat, a do sudnjeg dana je ostalo samo ovoliko, pokazao je, kaže prstom mi srednjim prstom, dakle ukazujući na samo tu malu razliku između ta dva prsta, još je toliko ostalo do sudnjeg dana. Zatim mnogi drugi, takozvani mali predznaci zudnjega dana u kome se govori o tome kako će doći vrijeme, kada će se ljudi jednostavno pokvariti, udaljiti od vjere, kada neće poštovati svoje roditelje, kada će nestati povjerenje među ljudima, kada će nestati znanja, kada će se povećati broj ratova, ubijenih, povećati nepravda, kada će se jednostavno povećati dunjalučke blagodati, kada više i metak, novac neće biti interesantan i tako dalje. Mnogi od tih preznaka su se ostvarili i oni se mogu prepoznati u bolestima života savremenog čovjeka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza duyat al-amana fantazir as-sa'a." Kada nestane povjerenje među ljudima, očekuj sudnji dan. A mi danas znamo koliko su ljudi u krizi kada je u pitanju povjerenje. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza usnid al-amru li ghairi ahlihi fantazir as-sa'a." Kada se funkcije, dužnosti povjere onima koji ih ne zaslužuju, očekuj sudnji dan. A danas je to više nego očito, kako ljudi dolaze do položaja štelama, vezama, ne znam nija i tako dalje. Konačno na vlast, izborima ko više ima para, ko više ima šema i sistema i tako dalje, a nije uopće u pitanju ko je stvarno korisniji i ko je vrijedniji. Dakle, većina je, odnosno svi mali predznaci sudnjega dana se već realizirali. Postoje veliki predznaci sudnjega dana koji tek predstoje, a o kojima govore hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno pojedini od njih se spominju i u Kur'anu Kerimu. U hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme stoji: "Ittala an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem alejna wa nahnu natadhakar." Jedne prilike nam je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a mi smo između sebe govorili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve pitao: "O čemu to govorite?" A mi odgovorili: "Govorimo o sudnjem danu." Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zaista sudnji dan neće nastupiti dok ne vidite 10 velikih znakova." Pa je spomenuo duhan, dim, Deđal, životinju koja će izići iz zemlje, izlazak sunca sa zapada, silazak Isa, sina Marijemina, Jeđuđ i Međuđ i tri velike depresije tla ili ulegnuća tla na istoku, na zapadu i na arabijskom poluotoku. Iz ovog hadisa se jasno razumije da predstoje veliki znaci koji će nagovijestiti propast ovoga svijeta, prestanak funkcionisanja ovih zakonitosti koje su do sada vladane. قائل يا منتهى أملي Prvi od tih znakova na globalnom kosmičkom planu jeste izlazak sunca sa zapada. Šta to znači, kako će se desiti, ne bih o tome puno govorio, mada se i pojedine naučne teorije o svemiru, o stalnom širenju, koje će se naglo završiti sa bijanjem i tako dalje, pa će se obrniti situacija i onda će stvarno sunce doći sa zapada, ali ne bih puno o tome govorio, jer to je sve relativno. Uglavnom, mi vjerujemo da će se poremetiti ovaj sistem postojeći i da će sunce izaći sa zapada i da će to biti već početak kraja ovoga svijeta. Jedan od tih velikih preznaka jeste i izlazak životinja. Naime, Allah Đelešanu kaže وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ I kada se obistine Allahove riječi nad njima, onda ćemo im izvesti životinju iz zemlje koja će im govoriti da ljudi nisu u naše znakove vjerovali. Dakle, Allah Đelešanu će dati životinju koja će se pojaviti, izići bukvalno iz zemlje, koja će upozoravati ljude da prihvati Allah od zašanu ajeta, njegove znakove i tako dalje. Mi nemamo puno opisa o toj životinji, u sahih hadisima se ne pronosi nešto posebno, ali u svakom slučaju vjerujemo da će Allah dati da iz zemlje iziđe životinja koja će upozoravati ljude da budu vjernici. Zatim Dejjal, za kojeg ste vjerovatno svi čuli i o kojem je poprilično znate, ali tako, kao jedno veliko iskušenje ljudima, Dejjal kome će Allah Đelešanu dati posebnu moć, posebnu mogućnost da će oživljavati mrtve, da će jednostavno biti veoma brz, kretati se, imati veliku vojsku. Između ostalog će sa sobom imati svoj džennet i džehennem, odnosno vatru i bašću. I oni koji u njega ne povjeruju, on će im narediti, odnosno zatražiti od njih da ga priznaju i da im podari bašću, dženneta njegov, ili tako? A ako odbiju da će ih baciti u njegovu vatu džehennem, pa poslanik sallallahu sallam kaže slobodno skočite, to će biti džennet, to je bašća kod Allaha Đelešanhu, iako je on prikazuje kao vatru. Dakle, ehli sunne val džema'a vjeruju u ove hadise i sve ove preznake sudnjega dana koji će se desiti, koji su opisani u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sljedeći od njih jeste Nuzulu Isa a.s. Silazak Isa a.s. koji se indirektno spominje u Kur'an Kerimu innehu la ilmu lisa'ah, zaista on jedan od preznaka sudnjega dana. To se isto tako spominje u sahih hadisima, mi čvrsto vjerujemo da Allah Đelešanuhu nije dozvolio da Isa a.s. bude pogubljen onako kako kršćani tvrde, razapet na križu i tako dalje, od toga nema ništa. Kur'an je kategoričan po tom pitanju, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Zaista ga oni nisu ubili, niti razapeli, nego se to njima učinilo. Da ga je Allah Đelšanu podigao na nebo i da će ga spustiti kao predznak sudnjega dana. Normalno Isa a.s. će doći samo kao potvrda istinitosti Islama i Kur'ana, i potvrda posljednjeg poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve selleme. On neće doći sa novom vjerom, sa novim zakonom, nego će biti sledbenik Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Ja'đuđ i Ma'đuđ. U tom vremenu meteža će se pojaviti dva naroda ogromnog broja koji se spominju u Kur'anu Kerimu suri Al-Kahf, koji će biti tako brojni da kada naiđu na jezero, da će zadnji koji naiđu kazati kao da je nekada ovdje bilo vode. Sve će kompletno jezero popiti, bit će u tolikom broju oni su pomagači Deđala i u toj sveopćoj bitki koja predstoji između dobra i zla, koju mnoge vjera ili pripadnici mnogih ideologija i sekti nazivaju Hermagedon, jel tako? Ne znam detalje njihove predstave o Hermagedonu, ali o toj sveopćoj bitci na svijetu u kojoj će pobijeti istina, normalno istina svakog onog koji smatra svoje uvjerenje istinom. Međutim, mi ovdje imamo jasnu predstavu iz Sahih Hadisa na ovu temu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne povede velika bitka između jevreja i muslimana u kojoj će biti poraženi jevreji, potpuno poraženi i potučeni do te mjere da će svaki kamen i svako drvo progovoriti o Abdullahu, o muslimanu, evo ga ovdje sakrio se za mene, dođi i ubij ga. Dakle, toliko će se razbjezati da će se sakrivati za drveće i kamenje, a da će Allah Đelešanuhu dati da progovori svako drvo izuzev šeđeretul garqad, jedno posebno drvo koje se zove Garkad, jevrijsko drvo, koga oni sada sade masovno po Palestini i svugdje, jeli, ali im ni ono neće vrijediti, oni će svi biti pobijeni. Iz ovih hadisa možemo zaključiti ukratko, dakle, da sljedeći od predznaka sudnjeka dana koji jeste na prelazu između malih i velikih, upravo pojava Mehdije koji će predvoditi tu vojsku muslimansku u bitci protiv jevreja što bi značilo da se jevreji moraju sakupiti na jednom mjestu i evo znamo da je 1948. godine tako nepravedno zalimski osnovan Izrael i oni se sakupljaju. Čuli smo velikim hijđrama jevreja iz Rusije, iz Etiopije i ostalih zemalja svijeta i tako dalje koji se tamo sakupljaju, što je već jasan dokaz da se početak tog preznaka počeo realizirati. Međutim, oni treba po hadisu da se svi sakupje tamo jer će im tamo biti kraj i tu će svi biti potučeni i pobijeni. U toj općoj bitci koji će sa strane muslimana voditi Mehdija, a jevrejima će priteći u pomoć Deđal, zatim Jeđuđi, Međuđi i ostali, a opet Mehdi i muslimanima i Isa a.s. Isa a.s. od čijeg će zadaha i pogleda kako se navodi u hadismu poslanika s.a.v. umirati neprijateljima. I onda će, nakon te velike pogibije, gdje će biti potpuno pobijeni jevreji, jeđuđi, međuđi i ostali i tako dalje, jednostavno neugodnim mirisom zamirisati zemlja kompletna od tih tjelesa, leševa i tako dalje, pa će Allah Đelešanu dati ogromnu kišu koju će saprati zemaljsku kuglu, bukvalno tako, i onda će nastupiti vladavina Isa a.s. koja će potrajati 40 kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i nije definisao godina, mjeseci, sedmica, dana i tako dalje uglavnom vladavina Isa alaih salama, u kojoj će se vratiti sve na svoje, u kojoj će ljudi iskreno obožavati Allaha Đelešanuhu i neće grijehe činiti i Allah će dati veliko, veliko blagostanje kao dokaz i potvrdu da su ljudi u bilo kojim vremenima istinski Allah obožavali i klonili se grijeha da bi u takvom izobilju i blagodati živjeli. Pa će biti potpuni sklad i mir, da će vuk spavati pored ovaca, a da ih neće dirati da će kiša noću padati kad se ljudi odmaraju, a danju sunce grijati da mogu da radi. Kada će se povećati Allahu beričet, da će od jedne vočke moći da se nahrani nekoliko porodica. Od jedne naranđe sam. Postoje opisi voća koje će biti takve naravi i toliko navodi se u jednom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će konjanik s kopljem u ruci moći proći ispod bačene ljuske od naranđe. Znate kad se naranđa guli, ona bude u polu luku i bačena tako u polu luku, ona će biti toliko visoka da će na konju čovjek s kopljem moći proći ispod nje. Što znači da će se moći, kao što rekoh nekoliko porodica nahraniti od jedne jedine naranđe kao dokaz Allaha Đelešanuhu ljudima da su radili kako Allah od njih traži da bi tako blagostanje uvijek i na svakom mjestu bilo. Sljedeće što smo dužni vjerovati jeste početak nastupanja budućeg svijeta. Rekao sam nakon te opće bitke nakon završetka vladavine Isa a.s. i njegove prirodne smrti, ponovo će ljudi početi da se kvare, u udaljavaju vjere i da će se toliko udaljiti da će potpuno nestati vjernika. Da će nestati onih koji će izgovarati la ilaha illallah. Prvo će nestati Kur'ana pa onda vjernika uopće. I onda će samo na takve ljude koji će se toliko izroditi, odroditi od ljudskih vrijednosti da se uopće neće znati ko je kojeg porijekla, ko je čiji. Dakle, toliki će nemoral zavladati da će Allah Đelešanu samo na takve izliti sve te vidove, sve te strahote nastupanja sudnjega dana. Kada će sunce izići sa zapada, kada će se zapaliti mora ili tako zvijezde pomiješati, kada će se kaburu ispreturati, kada će zemlja izbaciti iz nutrina, sve što je u njoj bilo i tako dalje. I svi ti prizori čitajte zadnja surata Kur'an Kiremo u zadnjem džuzu, koji o tome govore kako će biti strahota dakle nastupanja tog sudnjeg dana i tih detalja u kojima će dijete koje je tek rođeno osjedjeti za trenutak, za momenat i tako dalje i tako dalje. U momentima kada će svako pomisliti samo na sebe, kada će gledati samo kako sebe da spasi, kada ni majka svoje rođeno dijete neće prepoznavati, odnosno neće imati vremena za njega gledajući kako će sama sebe da spasi. Normalno, kraj svijeta će se označiti puhanjem u sur od strane Israfila, kako poznajemo iz Kur'an Kerima i Hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim će ponovo puhnuti drugi puta i doće do proživljenja, do buđenja ljudi i ustajanja iz njihovih kaburova. To ustajanje se slikovito prikazuje u hadisma poslanika sallallahu alaihi wasallam da će izniči iz svojih kaburova kao biljke koje su posijane. Dalje vjerujemo da će Allah Đelešanhu sve ljude sakupiti na jednom mjestu radi obračuna. I to je interesantno, kuranski opisi, često se vraćam na tu stilistiku Kur'ana, na taj vrhunac u izražaju, u riječitosti kojeg možemo naći u Kur'an i Kerimu, kada opisuje to sakupljanje, kako će se nevjernici i griješnici tjerati kao stada, kao krda, onako gurati, grubo, jeli na mjesto presude, a kako će vjernici počašćeno kao zvanične delegacije, ali tako mi vidimo ovdje nekada putem kada prolazi delegacija, kako to auta prate, kako se to posebno vodi i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta dva potpuno različita prizora kada su u pitanju vjernici i kada su u pitanju nevjernici. Zatim, vjerujemo da će Allah Đelešanuhu poravnati ljudska dijela. Dakle, da će svakome dati ono što je zaslužio, odnosno da će izravnati račune među ljudima, kako se navodi u hadisu poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da će doći ljudi sa brdima dobrih dijela, sevapa. Pa će onda doći onaj koga je ogovorio, pa uzeti svoj hak, onaj kome je ostao dužan, pa uzeti svoj hak, onaj koga nekada udario ili tako dalje. I tako će redom uzimati sve dok jednostavno tih brda ne nestane. Ostaće bez dobrih dijela, jer je bio dužan drugim ljudima. Allah će to sve poravnati, kako stoji u hadisima, da će čak izravnati između kad se bole dvije ovce, recimo, koja je bila rogata i šukata, kako kažu, bez rogova, jel? da će Allah Đelešanuhu poravnati između njih računa, dakle ona koja je imala rogove jače i više udarila onu koja rogova nema. Pa kada nestane dobrih dijela, onda će se od njihovih loših dijela prebacivati na njegova loša dijela i tako će se strmoglaviti sa svojim lošim dijelima u džehennem. Allaha Đalešanohu molim da ne budemo od takvih da nas zaštiti takvoga kraja. Dalje vjerujemo u pravednu presudu Allaha Đalešanohu svemu tome. Vjerujemo da su meleki pisali sva naša dijela i da će Allah Đelešanuhu na najpravedniji način dati presudu i presuditi svakome ono što je zaslužio. Taj moment presude, vaganja dijela, se upisuje u mnogim ajetima i hadisima koji govore o tome da će to biti mučan trenutak za mnoge. Izve za one kojima se Allah smilovao, koji će ući u džennet bez hisaba, bez obračuna, kao što su šehidi, kao što su posebno odabrani ljudi koji su to zaslužili kod Allaha Đalešanuhu i tako dalje a ostali će biti u tom iščekivanju. U danu koji traje 50.000 godina će biti suđenje, sunce će se primaći tako blizu da će biti toliko vrelo, jel tako da će se ljudi gušiti pojedinu u svome znoju od tolike vrućine. Tu su sve prizori patnje i to je jedan vid čišćenja za grijehe koje su počinili vjernici sa imanom koji su preselili, a isto tako vid kazne za one koji su zaslužili kaznu. Allah Želešanuhu kaže وَنَدَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije, pravedne vage i mjerila, tako da se ni jedan čovjek neće nimalo oštetiti. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدٍ اَتَيْنَا بِهَا pa čak kada se radi i o nagradi ili dijelu kao zrno gorušice, kolik zrno vrijedno, mi ćemo sa njim doći i njega uvrstiti. Vokefa bina hasibin, a zaista smo mi najbolji u obračunu. Interesantno je ovdje spomenuti da mnogi hadisi ukazuju na to da će prvo o čemu će biti pitan čovjek biti upravo njegov namaz. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ibtalah. Čovjek će neprestano stajati na sudnjem danu sve dok ne bude odgovorio na sljedeća pitanja. Na svoj život u čemu ga je proveo, o svom znanju, da li je postupao po njemu, o svom metku kako je stekao i u šta potrošio i o svome tijelu u šta ga je istrošio, u čemu ga je istrošio. Hadisi koji su mnogobrojne govore o ovom momentu, govore o tome kako će taj hisab, taj obračun pred Allahom Đelešanuhu za pojedin, rekao sam, biti bez problema, odnosno uopće neće imati obračuna. Drugi će lahko taj obračun doživjeti jer će im se Allah smilovati jer su bili vjernici to zaslužili mnoge će Allah Đelšanuhu sakriti njihova dijela, kao što je sakrio njihova loša dijela na ovome svijetu, jer su oni to zaslužili svojom deređom kod Allaha Đelšanuhu. Zatim, zamislite koje će to biti optrećenje, koji vid kazne za one koji budu prozvani javno pred svim ljudima. Evo, to je taj koji radio to i to i njegova loša dijela budu izložena. To neće doživjeti vjernicu Allaha Đelšanuhu koje će on zaštititi. Nakon takvog jednog stanja dolazi haud, vrelo poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Vrelo izvor koje se zove vrelom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje se spominje u mnogobrojnim hadisima koji govori o tome da je to vrelo ogromno, veliko, da je voda izuzetno hladna, pitka, ukusna, lijepa, bistra i tako dalje. Nakon tih patnji i te vreline u kojoj su bili za vreme obračuna, normalno da će ljudi biti potrebni svježine i osvježenja i da će se na tom grelu napojiti ili napiti samo oni koji su istinski sredbenici Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, dakle iskreni vjernici, a da će se mnogi, mnogi, kako se navodi hodisima, od muslimana vratiti, bit će vraćeni, dakle neće moći prići tom vrelu i napojiti se, jer ko se tada napoji sa vrela poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, on više nikada požedniti neće. Rekao sam da vjerujemo isto tako i u vagu, koja se opisuje u Kur'anu i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme o kojoj se govori vaga na kojoj će se vagati djela dakle koja ima dva tasa Allah dželle šanu će protvoriti ljudska djela koja su zapisana ili tako u fizičke predmete koji će se stavljati bukvalno na vagu i koji će prevagnuti dakle dobra ili loša djela Mi vjerujemo baš ovako kako sam opisao zato što se to opisuje u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme bez ulaženja u detalje ili eventualno alegoričnog tumačenja i govora o tome da to samo simbolika i tako dalje. Međutim, vjerodostini hadisi govore o tome i vjerujemo da će to tako biti i vjerujemo u postojanje te vage kojom će se vagati ljudska djela na sudnjem danu. Sljedeći od detalja vjerovanja u budući svijet jeste vjerovanje u Sirat Čupriju. Dakle, most koji će biti preko džehennema i kog će proći svi ljudi va im minkum illa variduha, kaže Allah dželle Đelešanuhu, a svi ćete vi preko njega preći. Normalno, oni koji su bili iskreni vjernici će to brzo uraditi, bezosjetno, je tako? Oni koji su bili veći griješnici će imati priliku da osjete džehennemske strahote, neki će pasti u džehennem, je tako, od vjernika i određeno vrijeme proboraviti tamo dok im se Allah ne smili, dok ne otplate, odnosno ne odrade svoje grijehe i onda se vratiti u džennet i tako dalje. U svakom slučaju vjerujemo da će svi ljudi prijeći preko džehennemske čuprije, preko džehennema i osjetiti tu patnju i vidjeti svoje mjesto da su bili nepokorni gdje bi i u kakvim kaznama bili u džehennemu. Zatim smo dužni vjerovati u sve opise dženneta i džehennema. Sve džennetske ljepote koje se ne mogu porediti ni sa čim u životu na ovome svijetu i strahote džehennema koje su i takako opisane u Kur'ani Kerimu i hadisima poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Naime, jedan od načina jačanja imana u budući svijet, vjerovanja u budući svijet i džennet i džehennem, jeste isčitavanje ovih ajeta i hadisa poslanika, sallallahu alaihi wasallame, u kojima se tako slikovito govori o svim detaljima užitaka u džennetu i patnje u džehennemu. Do te mjere da se gotovo na svakoj stranici Kur'ana o tome govori. Nekada Kur'an govori u sadašnjem vremenu, Dakle, govori o stranicima dženneta kako se ponašaju, kako uživaju, kako sjede, kako se naslađuju, a istovremeno kako se kažnjavaju trenutno stanovnici džehennema. Na drugom mjestu se govori u prošlom vremenu, kao da je to već bilo. Na trećem mjestu se govori u budućem vremenu, kako se trebamo pripremati za te ljepote ili čuvati ti strahota i tako dalje. Sve su to razni metodi i vidovi pojašnjavanja ovog temelja imana kako bi oni što lakše ostali u našim pamćenjima i djelovali na naše ponašanje. Na kraju izlaganja o ovom temelju imana bih rekao da je ključno za mu'mina vjernika da bi imao pravu predstavu o svemu ovome o čemu smo govorili što spada u vjerovanje u budući svijet, da mora da se druži sa Kur'an i Kerimom. Da mora svakoga dana da čita Kur'an, da se upoznaje sa tim detaljima, sa tim istinama, jer je nemoguće vjerovati u nešto što ne poznajemo glavni razlog slabe vjere ili nevjerovanja u budući svijet, od strane čak i mnogih muslimana, nažalost, nismo rijetko u situaciji da čujemo muslimane ili muslimanku koji kaže otvoreno, kada se govori o budućem svijetu, o ahiretu, hajde bogati, ko se od otuda vratio. Nažalost, još i danas ćete čuti od ljudi koji dolaze u džamiju, od vjernica koje su vjernice od svoga rođenja i tako dalje, što govori o nepoznavanju ove tematike i jednostavno o toj običajnoj vjeri od koje će Allah zna biti malo koristi. Zato smo dužni da se družimo sa Kur'anom, da upoznajemo sve ove detalje i temelje, da se ponašamo kako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi i dobri mu'mini vjernici i do današnjih dana kada sami uče u Kur'anu o tim ljepotama u džennetu stalno u suzama mole Allahu dželle šanuhu da im podarite ljepote, a kada ajeta govori o strahotama džehennemskim, oni odmah trenutno traže utočište kod Allaha Đalešanuhu i zaštitu od tih patnji i džehennema na kraju. Ja sam bio svjedok, dakle ljudi s kojima sam klanjao u jednom safu, koji kada čuju imama kako uči ajeta o džennetu, učine odmah u namazu ili strepe i drhte u plaču od straha od džehennemskih patnji koje opisuju dotični ajeti koje imam sa lijepim glasom uči, odnosno isto tako sa suzama u očima, pogotovo u haremu mekanskom. Zato molim Allaha Đelešanuhu da nam podari snage da se družimo sa Kur'anom, da na takav način ojačamo svoj iman, svoju vjeru u budući svijet i spoznamo sve ove detalje koji će sigurno imati pozitivan utjecaj na naše ponašanje u ovu svjetskom životu. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammadu. Oh.